Matthew simore no gas e nay. Yesu yalti galle Allah o woni e yaade. Almube mum kepti dum. Goni e holdude dum mahateji galle Allah de. O hebbiti o wiibe on jidum do fof e gonga modo wi on. Hay haire wotere accetaake e dow wonde de. Fof me matleji. O heboyi dow haire olive o jodi ton. almuɓe makko ndeyimo mbi haalan min holinde ɗum aroyta e holi maale gartal ma kañum e cakkitte aduna o jaabiɓe o wi'i ndeno ɗe woto hay gooto howumtude on ngati hewɓe ma ngat ƴetta innam gooto e mumen fof wiya ko min woni almasihu o te maɓɓe komtu hewɓe ma on nan dilla hareji kaɓre ɗon hareji kono woto kulee ala e sago ɗum waɗa kono wonata tawa gasirde aduna o ma dowla haɓa dowla goɗɗo laamu yana e laamu gongu ma heegeeji mbad leydi yerɓa e wonno kuuji ɗeen geɗe fof ko fuɗɗoode ŋatiwere tan ndeen ma yimɓe naw on e ñaawirɗe mbele oɗon leeɓte mbare ɗon leƴƴiɗii fof ma gañ on sabaabunde indam e on sahaa ma heewɓe goppu hoolaare mumen gona e jam fodirde e añodirde e koye mumen ma annabaaɓe fenooɓe heewɓe peeñ koomta heewɓe ma bonande saro haa yidde yimɓe heewɓe saaya kono kala tiinniiɗo haa joofi ma dande oɗo kabaaru moƴƴo paatuɗo e laamu allah ma yeyne e aduna hee fof no fotiri mbele yimɓe ɓe fof ina keɓa seeɗan faagu ngu e on sahaa aduna o gasa so on njii haram kalkowo mo annibi dañal haalno o ina e nokku ceniiɗo he yo tariiɗo ɗum fof faam ndeen ɓe ɗum tawi yude fof yo ndogan kaaƴe mo ɗum tawi dow mbildi fof woto tellano kaake mum mo ɗum tawi gese fof woto ruttano wutte mum ko woni dow musiiba faade e rewɓe sowiiɓe kañum en e muyninoɓe e ɗen balɗe torɗe allah woto dogdu mon arde e saaha caɗɗo ɗannade walla ñande ñalawma foftere gati e ɗen balɗe lebte mawɗe ɗe meeɗa wadde gila aduna fuɗɗi jogorani wadde haa abada ma mbad sinno tawino keewal ɗin ñalɗi ustanooka hay gooto daɗatano kono keewal majji ma uste sababunde ɓe allah suɓiɓee e on sahaa so woodi biiɗo on ƴeewe almasihu o nani walla o mona woto njaɓee ngati almasihu en fenooɓe e annabaaɓe fenooɓe ma peeñ te ma mbaɗ maandeeji mawɗi e kaawisaaji ngam etaade hoomtude hayɓe allah suɓi ɓe ndeen noon onon ndeeno ɗee mi habri on gila ɗum araani taw so tawii woodi biiɗo on ƴeewee o mona nder jeerende woto njehe walla so woodi biiɗo on ƴeewe o mona to nder cuuɗi to woto njaɓe hono no majje majirta e asaman gila funnaange haa hirnaange ni ko noon ɓii neɗɗo o ardata ɗo jiiba woni fof ko ɗoon dute ndentata caggal ɗiin ñalɗi leeɓte tan naange niɓɓiɗat lewru natta yaynaade koode asaman caama baawɗe weeyoɗe ndimboo e on sahaa mamaande ɓi neɗɗo o feeñ e weeyo nden liƴƴi aduna ɗi fof ma kaamtu njiyamo kanko ɓi neɗɗo o omo aray dow duule weeyo omo wondi e kaaddi baawɗe e darje buutufal ngal wutta o nela maleykaaji makko gila funnaange haa hirnaange gila rewa haa worgo ngam renndinandemo ɓe o suɓi ɓe kala ɗo mbaawi wonde e aduna hee ƴeewee ƴiwi so cate makki kecci ɗi berem lefi makki bilti on ganndat ndunngu faandiima hono noon so on njii ɗum fof ngan nde o ɓattiima on wona damal galle e goonga moɗo wiya on o yonta yawtata mof tawa ɗum fof araani leydi asaman ma pirto kono konnguli am pirtotaako muk kono noon hay gooto annda mane nguun ñalngu walla on waktu arata hay malaikaji gondi dow asaman ɗi ganda hay ɓiɗɗo o anda ko baaba o goto andi no jamanu nuhu ni ko noon wayata so ɓi neɗɗo o ina ara e on jamanu hade ilam ɗufanɗam arde yimɓe ina ñamanno ina jaranno worɓe ina ndesatno rewɓe ina ndesetno haa ñande nuhu joli e laana he ɓe tinani ɓe matani tan haa pusam ɗam yani e maɓɓe E regguini ɓe kamɓe fof garal ɓi neɗɗo o ko noon wayata e on sahaa worɓe ɗiɗo wonɓe e ngesa goota heen gooto ma nawe goɗɗo o woppe rewɓe ɗiɗo undooɓe heen gooto ma nawe goɗɗo o woppe ndeen noon mbaalde gite kecce ngati on ngannda holi ñalngu joomi mon arata paamee ɗum ɗo sinno jom galle ina annduno holi e waktuuji jamma gujjo foti arde ɗanoto nawka kadi woppata ɗum dajjita galle mum ko ɗum waɗi onon ne pewditoɗe ngati ɓi neɗɗo o arata ko e waktu mo on cikkano nden noon holi gonɗo carwowo koolniɗo hakkilante mo kalifa mum resdi yimɓe mum yo rokku ɗumen guura kala nde yonti malu wodani on carwowo so tawi kalifa mum arti te tawi ina waɗa golle ɗe resdanoɗe e goonga moɗo wiya on maa kalifa o resndumo ngalu mum fof kono noon so tawi on carwowo ko bonɗo biyowo hoore mum kalifa mum leeli artude kadi woni e fiide sarwoɓe woɗɓe ɓe woni e ñaamdude e yardude e mandilooɓe ndeen maa kalifa o artu e ñalawma mo sikkaano e waktu mo tinaano waɗa mo gane ɗiɗi fecca mo geɗal naafigeeji ɗon ɗo bojji e kamtali jogori wonde